Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողություն պաշտպանության բանակում։ Հունիսի 12-ը Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի տարեգրությունում։ Շաումյանի շրջանի օկուպացիայի 30 տարին՝ չյուրացված պատմական դասերի արդիականությունը։ Ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Լեգենդար հրամանատարն ու ամենազնիվ հայը Մոնտե Մելքունյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Բնակարանամուտ Օրերս բնակարանամուտի հերթական արարողությունը տեղի ունեցել Ստեփանակերտ քաղաքում որտեղ սոցիալական կարևոր խնդրի լուծման հանգրվանին են հասել պաշտպանության բանակի եւս 10 զինծառայողներ։ Նոր բնակարանի վկայագրերը անձամբ հասցեատերերին է հանձնել եւ շնորհավորանքի խոսքեր ուղղել Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամբո Վարդանյանը։ Բնակարանները հատկացվել են վիճականության միջոցով տիպային չափորոշիչներին համապատասխանող նորակառույց շենքից, պաշտպանության բանակի գործող հերթացուցակի համաձայն։ Հաշվի առնելով խնդրի զգայուն լինելու հանգամանքը, եւ արդարության սկզբունքի պահպանման անհրաժեշտությունը գործընթացը խստագույնս վերահսկում է բանակի հրամանատարության ու ոլորտի պատասխանատուների կողմից։ Հազարին նարին 92-ի լայնածավալ ագրեսիան 1992 թվականի մայիսյան հաղթանակներից ամիջապես հետո իրադրությունը ճակատում կտրուկ սրվեց, ինչը պայմանավորված էր նույն թվականի մայիսին նախկին խորհրդային բանակի մարտական տեխնիկայի եւ սպառազինությունների բաշխմամբ, որի արդյունքում Ադրբեջանի տրամադրության տակ անցավ մեծականակ զենք եւ զինամթերք։ Մի շարք սպառազինությունների գծով Ադրբեջանը զգալիորեն գերազանցում էր Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագրով նախատեսված համանախապակումները։ Սակայն նշալ պայմանագրին դրանք համապատասխանեցնելու միջազգային վերահսկողական մարմինների բազմաթիվ փորձերը հաջողությամբ չփսակվեցին։ 1992 թվականի կեսին ադրբեջանական բանակի շարքեր էր զորակոչվել գրեթե 40000 մարդ։ Նրանցից մոտ 21000 զինվոր եւ սպա գտնվում էին մարտական գործողությունների գոտում։ Դրանից բացի մարտական գործողություններին ակտիվորեն մասնակցում էին նաև ոմոնի ջոկատները, մինչև 4000 մարդ, եւ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի մարտական ջոկատները, մինչև 7000 մարդ։ Տեխնիկայի ու կենթանի ուժի առումով բազմակի առավելություն ստանալով ադրբեջանական բանակը նախկին 4-րդ խորհրդային բանակի ադրբեջանում տեղակայված զորամասերի զինծառայողների մասնակցությամբ 1992 թվականի հունիսի 12-ին լայնամասշտաբ հարձակում է սկսում։ Գրավում Շամյանի շրջանը եւ Մարտակերտի շրջանի մեծ մասը։ ԼՂՀ տարածքի մոտ 40%-ը հայտնվում է ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո։ Շուրջ 66000 մարդ դառնում է ներքին տեղահանված անձ։ Ագրեսիայի մասշտաբների ընդլայնման պայմանավորված եւ տարածքների հետագա զավթումը կանխելու նպատակով ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը Գերագույն խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գեորգի Պետրոսյանի գլխավորությամբ օգոստոսի 12-ին հրամանագիր ընդունեց հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին։ Սկսվեց 18-ից 45 տարեկան տղամարդկանց զորահավաքը։ Օգոստոսի 14-ին ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ ստեղծվեց Պաշտպանության պետական կոմիտեն, որին փոխանցվեց գործադիր իշխանությունը ամբողջ ծավալով եւ օրենսդիր իշխանությունը մասնակիորեն։ Պաշտպանության պետական կոմիտեն, որը գլխավորեց Ռոբերտ Քոչարյանը, կոչված էր մոբիլիզացնել հանրապետության մարդկային ու նյութական բոլոր ռեսուրսները, ռազմական ժամանակաշրջանի կարգավիճակի բերել ձեռնարկությունները, հաստատություններն ու կազմակերպությունները, հասարակական քաղաքական ողջ ներուժը։ Ուժերի վերախմբավորումից հետո ԼՂՀ պաշտպանության բանակին հաջողվեց մինչև 1992 թվականի աշխունը կասեցնել ադրբեջանական բանակի առաջխաղացումը, իսկ 1993 թվականին ռազմաճակատում հասնել Բեկման։ Շաումյանի անկումը Անցնող շաբաթվա ընթացքում լրացավ Արցախի Հանրապետության Շաումյանի շրջանի օկուպացիայի 30-րդ տարին։ 1992 թվականի հունիսի 12-ին ձեռնարկված լայնամասշտաբ հարձակման արդյունքում նույն ամսվա կեսերին ադրբեջանական զորամիավորումներն ամբողջովին գրավեցին Շաումյանի շրջանը։ Օկուպացիայի ընթացքում ադրբեջանական բանակը կատարեց մարդկության դեմ ուղղված բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ։ Այդ թվում գրաված բնակավայրերը լքել ցանկացող մարդկանց կանխամտածված գնդակահարություններ, արտադատարանային հաշվեհարթարներ գերիների եւ պատանների նկատմամբ։ Շահամյանի շրջանի օկուպացիայի եւ դրան հաջորդած էթնիկ զտումների արդյունքում կողոպտվեցին, քանդվեցին ու կրակի մատնվեցին շուրջ 2 տասնյակ հայկական գյուղեր։ Ավելի քան 20000 մարդ ստիպված եղավ լքել իր տունը, դառնալով ներքին տեղահանված անձ եւ փախստական։ Ավելի քան 700 անձ սպանվեց եւ անհայտ կորավ։ Ադրբեջանական զինված ուժերի հետագա հարձակումը Մարտակերտի շրջանի վրա հանգեցրեց Արցախի գրեթե կեսի օկուպացիային։ Իվան հրապետությունը կանգնեցրեց մարդասիրական աղետի եզրին։ Արցախի այս հինավուր շրջանը, որը կարևոր դերակատարություն է ունեցել հայոց պետականության ու ազգային ազատագրական պայքարի պատմության մեջ եւ հանդիսացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հիմնադիր սուբյեկտներից մեկը, զավթվեց ճշնամու կողմից, իսկ տեղաբնիկները ենթարկվեցին ցեղասպան գործողությունների։ Ագրեսիայի հետևանքով մենք ունեցանք զգալի կորուստներ։ Շամյանի շրջանի օկուպացիայի պատճառով բնակչության մեծ մասը ստիպված լքեց պատմական հայրենիքը եւ բնակություն հաստատեց արտերկրում։ Հայերի տները բաժանել էին Եվ ադրբեջանցի նորտերերն իրենց անունները յուղաներկրով գրել էին դարպասների վրա։ Եկեղեցին պղծել էին, վերացել ոչխարների փարախի, խաչը ջարդել էին, զանգը ցակցկել Իգնազիկից արձակված քրակոսներով, իսկ կտորները թափել այսուայն կողմ, պատմում են ականատեսները։ Շաումյանցիների նկատմամբ իրականացված հանցագործությունները, նրանց ազատ կամ արտահայտման եւ սեփական հայրենիքում անկախ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի իրացումը պատժելու գործողություններ Սակայն անսասան ոգու եւ կամքի ուժի հաստատակամության ու ազնուրաց պայքարի շնորհիվ Արցախի ժողովուրդը համայն հայության աջակցությամբ կարողացավ խափանել Արցախի հանրապետության եւ նրա բնակչության ոչնչացման նոված Ադրբեջանի ծրագրերը։ Պետք է փաստել, որ էթնիկ կրոնական պատկանելիության հիմքով հայրենազրկված շամյանցիների նկատմամբ արդարության եւ նրանց խախտված իրավունքների վերականգնման հարցը բանակցային օրակարգում հստակ չամրագրվեց։ Նրանց նկատմամբ իրականացված հանցագործությունների համար ադրբեջանական իշխանությունները այդպես էլ պատասխանատվության չընթարկվեցին։ Ավելին, այդ անպատժելիությունը շարունակեց ծնել նոր հանցագործություններ, որոնց հականատես եղան 2016 թվականի ապրիլին եւ 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի ժողովրդի դեմ սանձազերծված ադրբեջանական ագրեսիայի ընթացքում եւ շարունակում ենք ականատես լինել հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ի երրակոմ հայտարարությունից հետո։ Իրավական տեսանկյունից Շահումյանի շրջանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անբաժանելի մասն է, Արցախի պատմական տարածքը, որտեղ մեր ժողովուրդն իրացրել է ինքնորոշման իրանք հակտելի իրավունքը եւ հետագայում ստեղծել պետականություն։ Շահումյանի շրջանի, ինչպես նաեւ 1991-94, 2016 եւ 2020 թվականներին գրաված Արցախի միուս տարածքների դեօկուպացիան Արցախայության կողմից իրացված ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հետ մեկտեղ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման առանցքային բաղադրիչն է։ Պատմական տեղեկանք Շահումյանը դեռևս հնագույն ժամանակներից Արցախ նահանգի 12 գավառներից մեկն է կազմել։ 18-րդ դարից այստեղ իշխել է դոփյանների իշխանական տոհմը։ 1921 թվականին, երբ Արցախը բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին, պատմական վայկունիքը միարժամանակ մնացել է Արցախի կազմում, սակայն հետագայում անջատվել է նրանից եւ վերակազմավորվել որպես Քելբաջարի շրջան։ Մասնավորապես 1923 թվականի հուլիսի 7-ին Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն Լեռնային Ղարաբաղի հայկական մասում հրճակեց ինքնավարություն, որի սահմանները հետագայում այնպես գծվեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի զգալի մասը մնաց այդ սահմաններից դուրս։ Դրանցից միայն Շահումյանի շրջանը պահպանվեց որպես առանձին վարչական միավոր, իսկ հայերով բնակեցված մյուս տարածքները բազմիցս վերաձևվեցին եւ 1988 թվականի դրությամբ մտնում էին ադրբեջանական ԽՍՀ տարբեր շրջանների կազմի մեջ։ Ավելին, ադրբեջանական ԽՍՀ իշխանությունները որոշեցին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավարությունը վերածել անկլավի, եւ այդ նպատակով հայկական ԽՍՀ ու Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միջև գտնվող տարածքներում ստեղծվեց քրդական գավառը՝ Կարմիր Քուրդիստանը, Լաչին վարչական կենտրոնով։ 6 տարի անց 1929 թվականին քրդական գավառը լուծարվեց, իսկ այն կազմող տարածքները դարձան ադրբեջանական ԽՍՀ առանձին վարչական միավորներ։ Ադրբեջանի կողմից Շահմյանի շրջանը վերջնականապես հայաթափվեց ու բռնազավթվեց 1992 թվականի հունիսի կեսերին։ Այնուհետև Շահմյանը բնակեցվել է ադրբեջանցիներով, իսկ Շահմյան քաղաքանվանա փոխվել է Աշաղի Աջակենդ։ Իդեպ այսօր օկուպացված է նաև պատմական Գյուլիստանը, որտեղ դեռևս 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի միջև ստորագրվել է համանուն անվամբ հայտնի հաշտության պայմանագիրը, որի համաձայն ամրագրվել է պատմական Արցախի անցումը Ռուսաստանին։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ քրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշիի շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում բարեկեցություն է իրականացվել 5 երթուղիներով։ Ռուսաստանի խաղաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Լեգենդար զորահրամանատարն ու ամենազնիվ հայը Մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ երազել է ազատ ու անկախ ապրելու մասին։ Երազանք, որը հերթական անգամ իրականություն դարձավ 1990-ականներին, համայն հայության միասնական ջանքերի մեկ դեղման արդյունքում։ Այդ քաջորդիներից մեկն էլ, ով ականջալուր եղավ հայրենիքի կանչին եւ առանց վարանելու թողեց ամերիկյան երազանքը, եկավ ու ամբողջ էությամբ նվիրվեց երկրամասի պաշտպանությանը Մոնտեմելքոնյանն էր։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում լրացավ նվիրյալ հայորդումը ավան 29-րդ տարելիցը։ Մարտ, ով քաջ գիտակցում էր, որ յուրաքանչյուր ժողովրդի հաղթանակ առաջին հերթին ազգային համախմբվածության արդյունք է, որ պիտի կառուցված լինի խելամիտ հաշվարկների վրա։ Մոնտե Մելքոնյանը ծնվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգում ցեղասպանության ճիրաններից փրկված եւ Կալիֆոռնիայի Վալենսիա քաղաքում հանգրվանած հայի ընտանիքում։ Հաճախել է տեղի միջնակարգ դպրոցը։ 1969-ից 70 թվականներին ընտանիքով ճամփորդել է Եվրոպայի եւ Միջին Արևելքի 41 երկրներում, այցելել Արեմտյան Հայաստան, իր papերի ծննդավայրը։ Այդ տարիքում առաջին անգամ գիտակցել է իր հայ լինելը։ 1978 թվականին ավարտել է Կալիֆոռնիայի Բերկլիի համալսարանի հին ասիական ժողովուրդների պատմության եւ հնագիտության բաժինը։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ ուսման 4 տարվա ծրագիրը յուրացնելով 2.5 տարում։ Ուսանելու տարիների մի քանի ընկերների հետ հիմնել է Բերկլիի համալսարանի հայ ուսանողների միությունը։ Նպատակ ունենալով համախմբել Բերկլիում սորոս քրքար երիտասարդությանը ազգային նշանակության խնդիրների լուծման համար։ Տիրապետել է 7 լեզուների, գրել է ուսումնասիրություններ ազգային ազատագրական պայքարի մասին։ 1980 թվականին անդամագրվել է Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակին, ժողովրդին ավելի հայտնի ասալային։ Այդ եւ հաջորդ տարիներին իր ռազմական գիտելիքները կատարելագործել է Հայաստանի ազատագրության հայ գախնի բանակի ռազմական կայանում։ Ձերկ բերելով լրացուցիչ գիտելիքներ ու փորձ, հետագայում դարձել է կառույցի գլխավոր մարզողներից մեկը։ 1983 թվականին գործել է Ձևի եւ կազմակերպչական խոր տարաձայնությունների պատճառով մի խումբ ընկերների հետ հերացել է ասալայից ու ապրել լիակատար մեկուսացման պայմաններում։ Այնուհետև համախոհների հետ ստեղծել է Հայաստանի ազատագրության հայ գախնի բանակի հեղափոխական շարժում կազմակերպությունը։ 1985 թվականի նոյեմբերին երկրորդ անգամ է ձերբակալվել Փարիզում հայկական պահանջատիրական բնույթի անլեգալ գործունեության եւ դարձյալ կեղծ ազնագիր գրելու մեղադրանքով եւ մինչեւ 1989 թվականի հունվարն անցկացել Ֆրեն եւ Պուասի բանտերում Մեկուսացման եւ բանտարկության տարիներին գրել է հայ ժողովրդի նորագույն ազատագրական պայքարի մասին հոդվածներ, որոնք տպագրվել են Փարիզի հայ պայքար, Լոնդոնի կայծեր թերթերում եւ Սան Ֆրանցիսկոյի Սարդարապատ ամսագրում։ 1989 թվականի հունվարի Մոնտեն ազատ արձակվել։ Փաստաթղթեր ունենալու պատճառով փետրվարից մինչև 1990 թվականի սեպտեմբերը ապրել երթափարական ու հլացական։ 1990 թվականի հոկտեմբերին Մոնտեին վերջապես հաջողվել է գալ Հայաստան։ Մինչև 91 թվականի սեպտեմբեր զուգընթաց կատարել է գիտական ու զինվորական աշխատանքներ։ Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագետ մասնագետների հետ գրեթե 8 ամիս զբաղվել է Հայաստանը եւ իր հարևանները ծավալուն գրքի ստեղծմամբ։ Սակայն աշխատանքները մնացել են անավարտ Արցախում լարված իրավիճակի եւ զինված ընդհարումների պատճառով։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 12-ին Ֆրանսիա բնակ հայուհու հետ իբրև թարգմանիչ ավոկ կեղծանման մեկնել է Արցախի հյուսիսային դարպաս Շամյանի շրջան ու դարձել Արցախի պաշտպաննու լեգենդար հրամանատարներից մեկը։ Մոնտե Մելքոնյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Իջևանի, Ճամփարակի, Արցախի Հանրապետության Շաումյանի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջանների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Ղեկավարել է Մարտունու, Խարվաճարի, Աղդամի ազատագրական ռազմական գործողությունները։ Մոնտե Մելքոնյանը զոհվել է 1993 թվականի հունիսի 12-ին Աղդամի շրջանի Մարզինու գյուղի շրջակայքում։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն հայրենիք Արցախի ոսկե արծիվ շքանշաններով։ Արցախի Հանրապետության Մարտունի քաղաքում տեղադրված է Մոնթեի հուշարձանը։ Իր ոչ գիտակից կյանքում նա պայքարել է հայերի իրավունքների, հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ մեր հայրենիքի վերատիրման համար։ Գալով Արցախ եւ արճակատման մեջ մտնելով ճշնամու թվականակով ու սպառազինությամբ անհամեմատ գերակշռող ուժերի հետ, Աուն արագ հասկացավ ու օգտագործեց իր հայկական կողմի միակ, բայց գլխավոր առավելությունը՝ կրվի դրթապաճառը։ Ի տարբերություն ճշնամու զինվորների մեծամասնության, հայերը կռվում էին իրենց օջախի, ու այն հողի համար, որի մեջ հանգչում էին իրենց նախնիների աճունները։ Մենք փոքրատիվ էինք ու վատ զինված, Մեր ճշնամին անհամեմատ ավելի շատ զինամթերք ուներ, ավելի շատ զենքեր, ամեն ինչ։ Մաթեմատիկական առումով մենք վաղուց պիտի պարտված լինեինք։ Սա ոյի խոսքերն են, որով նա արտասահմանցի լրագրողի հետ հարցազրույցում նկարագրել է Արցախում տիրող իրավիճակը։ Երբ 1992-ին ավոն նշանակվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար, Գրոպատկինո Մողալնու եւ Ամիլարար գյուղերը արդեն հզոր ռազմական հենակետեր էին դարձել, որտեղից օր ու գիշեր ռմբակոծում էր Մարտունին եւ շրջանի ամենատարբեր բնակավայրերը։ 1992 թվականի հոկտեմբերին Մարտունիկն ապաշտպանական ուժերը ավոյի գլխավորությամբ ազատագրեցին ճշնամական ուժեղ հենակետերի վերածված այս գյուղերը։ Խոսելով հրադադարի ու խաղաղության մասին, Ավոն դեռ 92-ին էր գիտակցում, որ մուրալով խաղաղություն չես հաստատի, որ ճշնամու հետ միայն ուժի դիրքերից խոսելով պարտադրանքով է հնարավոր խաղաղության հասնել։ Չնայած ինքն էլ անձամբ կողմնակից էր ոչ ռազմական ճանապարհով խաղաղություն հաստատելուն, ինքն էլ էր ատում պատերազմը, բայց նաև հստակորեն գիտակցում էր, որ առանց պայքարի սեփական հայրենիքում ապրելը անհնարին էր։ Ու հենց այս դրամաբանությամբ էր նա պայքարի ելել, քանի որ սա է կյանքի իրական փիլիսոփայությունը։ Դեռևս այն ժամանակ էր ավոն քաչ հասկանում, որ Արցախը գրավելուց հետո թուրքերը կանգ չեն առնելու, հաջորդ քայլը լինելու է Սյունիքը։ Դրամաբանորեն դա նշանակում է, ինչպես ներկայումս արդեն թևավոր դարձած նրա խոսքերն են փաստում, Եթե մենք կորցնենք Արցախը, մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Ճշմարտախոս էր ու կարկախապահ, եւ առաջին հերթին հենց ինքն իր հանդեպ շատ լավ հասկանում էր, որ առանց այդպիսի որակների, առանց այն էլ այս աղքատ երկրում ռազմական հաջողության հասնել հնարավոր չէ։ Հասկանալով նաև, որ խիստ ժամանակակեն զենքն ու զինամթերքը ամեն ինչ անում էր հակառակորդից այդ պակասը լրացնելու համար եւ ամեն անգամ ջղայնանում նման հնարավորությունը բաց թողնելու համար։ Մոնտեն անկեղծ մողումների մարմնավորումներ, նա իր ենթականների հետ ուտում, քնում էր իր գրասեղանից մի քանի մետր այն կողմ դրված նեղ թախտին։ Բահերվերցում խրամատներ փորելու եւ ճանապարհների փոսերը լցնելու համար։ Պաշտպանության կոմիտեից ստացած իր ամսական աշխատավարձը տալիս էր վիրավոր զինվորների ընտանիքներին եւ շտաբի ամենից լավ աշխատող խոհարարներին ու հավաքարներին։ Կար ժամանակում նա սիրվեց ժողովրդի կողմից եւ արդեն կենթանության օրոք դարձավ լեգենդ, որի մարդկային ու հայրենասիրական կերպարը լիովին բացահայտելը շարունակում է մնալ անհասանելի։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի երթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։